kakav Usama Bin Laden, kakav Usama Bin Laden, šta su Jusuf uradili, tako? Mladi muslimani, zaista, zaista, umetu najviše pravi problem prodane duše. Ljudi koji se prodaju, odu gore fah da i dignu platu, 200-300 maraka. Nije dava samo prevođenje knjiga i sjedi za kompjuterom i priča. Nije. Hajde malo izađi na cestu. Ovaj ma donaj, pa mu malo. Kad dođeš u Republiku Srpsku, kad te ostavi pelića na palama, nije lepo, ni malo ono malo ti ko zaprijeti, pa ovako, pa aj malo. I da ti tri čovjeka za dom. Jest, jest. Došla istina, nestalo je laž. Sve će to propasti. Allah hoće, a neće biti ono što vi Ovo je naš menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjeti kako ajet mi piću. Danas trpi, trpi svoj kufar i širk, kada si odbio ponudu Allaha Đelešanu i poziv poslanika alaihi salatu wasalam. Vi ste godinama ovdje uživali, stotinama godina. 40 godina u Sarajevu se nije moglo proći, a da kaba nema. Znaju oni dobro da je to bilo svjedeće ljudi, i moja nana Rahimehullah, i moji djedovi, koji su imali šalvarane visoke gore, šire nego što mi sad nosimo. Šire deset puta, da bi kupio one šalvare jedne da se sašiju, moraš pol godine raditi. 20 na široke. <laughs> Jel da? Pa su bili ovdje oni pojasevi široki, zašto? Pa da mora stati čibuk i sablja. Ona se proturla ovako lijepo, s druge strane bila bi kubura, jel da? Ja se radi. imaju knjige koje ovi gaje tradiciju, a nikako ovu tradiciju zakačeni. da je ovo bilo prije šest miliona godina. Zašto ne govori o ovoj tradiciji? oni gaje tradiciju bušnjaka, tako vraćaju. Jel tako ili nije? Zašto o ovoj tradiciji ne govori? Koja je između 30. godina i 60. Zašto? Zato što se ova tradicija nekako sama brzo poklapa. www.paltal.com Soba Put vjernika Put vjernika جئت من غزات يشكو عشد لله يطاق كل جرح بي ينادي أين أهلي يا رفاق جئت من غزة يشكو عيش ذل لا يطاق كل جرح بي ينادي أين أهلي يا رفاق عندما حل الصباح لم أرى إلا الجراح لم أرى غير ako radi. Svoje upakuju i oblikuju ti bi rekao kakvi. A ubili ljudi u čitavom svijetu, što nije niko ubio. Amerikanci, ali tako. Samo u Pakistanu. I dan danas ubijeni. Gaddafija gađaju, pa, pa nije, pa nije valjda, kaže, sto hiljada letova, pa nije valjda Gaddafijeva redencija duga 800 km, široka 600. Pa što stati jednom, šta gađate više? Mi su bili ratnici. Kada, kaže, ponovo su raketirali gradaciju u rezidenciju. A pa šta se raketirali? Armaturu, mrežu, nema više ništa. Mreža dvica, šesta, osamljenica, zvanica. Šta znaš više? ubili civila toliko, ubili civila toliko. Slučajno, jel? Kolateralno. Kolateralno. Kako moguće da vaše tako fenomenalni opsega i osobina rakete uvijek promaši u 100 metara, pa eto, obdani se pogodi. Uvijek nekako, i su civili promašili. عليهم عندما حل الفراق أذبل دمع عيوني متى في جفن الرجاء أنقذوني أنقذوني أين أنتم يا رفاق قد الدمع دمع عيوني متى في جفن الرجاء أنقذوني أنقذوني أين أنتم Pa gdje su onda alimi da ovo ljudima govori? Nemojte, nije vas ova sivno Ko se onda krije iza ovih stvari? Ne, ne, uzmi ti ovo, daj meni glas, ja ću ti na to prostoriti. Još kaže, obaveza ti je, jesi pametan. Vidi sad, kako ti se polako stavljaš na mjesto zakonodavstva. Kako polako dozimaš visoke pozicije po novom rastu. Želiš da me ubijediš da to što lažeš da može da uspije, a užiš mi me rasteretio u vremenima fitne iskušenja da nisam, ako nisam u stanju, pa mi objavio šerija čitav i kaže, ako ne možeš to ne mogu.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 Prije nego što vam se obratim ovdje u Lukavcu, onda molim Allah te varite, tala da vas nagradi za vaša aktivnosti. Ja nisam iz opravdanih razloga mogu da dođem na tu tribinu, ali ovaj, kažem malo prije bratu, radu se stvar koju možda niste ni svjesni šta se radi, zato što je Allah te bareke tala obećao da će ljudima biti dostavljena ova vjera pa vi vidite sami da je nekolicina ljudi vas ovdje desetak, koliko ima, možda ima njih, jel uspjeli, šta? Uspjeli da dostave i da pozovu ljude u istinu, ne u e, Jedna odlika te tribine je bila šta? Da je sve bilo besplatno. Niko ništa nije trebao platiti, samo su trebali da uloži trud, da uključe svoje mozgove i da malo prošetaju gradom i da dođu da čuju. tako, znači mi tražimo ljudi da budu muslimani, ne moraju plaćati da budu muslimani. No tako, to u stvari traži Allah te barke Ne moraš plaćati da bi bio musliman. Ne moraš plaćati da bi ovo znanje do tebe došlo. No međutim, E, mi smo se, vi ste se u stvari opravdali kod Allahom te i od tala, pa uradivši jednu ogromnu stvar, pogotovo u ovim vremenima kada ljudi od znanja, kada ljudi koji imaju imaju ideja, vjerovatno iskustva da urade to možda bolje od vas i kompletnije, ali ne vredi ništa kad nema iskrenosti. Tvoje znanje ne koristi ništa ako se ne primijeni. A znanje jednog miskina koji zna nešto malo i onda primijeni je znanje koje će Allah te bareke dala primiti kod tebe. Jer dokaz je da Allah te opisuje čovjeka koji nosi znanje kao magarca koji nosi knjige. Magarac ne zna ni čitati ni pisati. Samo i nosa i hoda. Zato Allah molim da vas zato to nagradi. Ja sam večeras dobro da se družimo sa jednim ajetom ili više njih za Allahovu pomoć. Ajet koji završava i nema dina faraku dine hume kanu šia kulu hezbi bima, bima farihom. Ajet koji završava i nemojte biti od onih koji su vjeru svoju razbili, u stranci se podijelili i svaka strana zadovolja onim što ispovjeda. I vi ćete vidjeti časopisi novinski, da li ovi čafirski, da li islamski, da li ovi. U globalu svi ovim ajetom, ovim jednim dijelom ajeta žele jedno da kažem. Da su oni ti koji se nisu podijelili u ovom ajetu. I da su oni ti koji se ne dijeli. Međutim, početak ovog ajeta braća moja, govori šta je u stvari njegov kraj. I osobina onih koji vole da predstavljaju sebe vadeći iz ajeta ono što im odgovara i osobina koju imaju kod sebe židovi. Takvu osobinu imaju židovi. Oni vole da sebi napakuju onako kako im paši, čak i da pitaju, jel, o Musa, neće biti vjerovati, ne vidimo. A čuli kako Musa i s razgovara sa Allahom? Nećemo ti Pa Dobro, znamo da ne vjerite, znamo da se ne vjerite, zato ne vjerujete. Pa on Musa kakva krava treba da bude, pa pitanje ovo, pa pitanje ono, pa pitanje, pa hiljadu pitanja. I oni zasigurno, ko postavlja stalno ovako pitanja, što, kako, gdje, onaj koji, koji nije upućen. Jer kad bi se ova vjera svela samo na to, a oni su stvari postavljali pitanja dok nisu vidjeli da će im se toliko ta pitanja dovešći u situaciju da više ne znaju u, može doći još takav uslov za kravu, a mi više treba crvena, pa ovakva, pa onakva, pa da nije, da je ona tamo lijevo, dosta nije bitno. Kad su vidjeli da bi možda moglo doći do njih da nešto ne mogu izvršiti, e onda, e, dobro, dobro, sad će opisao Pravo židovska posla. Zašto ovo govorim? Zato što danas ljudi, prošto sam samo zadnji dio ajeta. Zadnji dio ajeta u kome kaže uzvišeni Vela milan milen mušikin kaže i nemojte nemojte biti od onih koji mu druge ravni smatraju. Ono e i zatim i od onih koji su vjeru sve razbili. A nećete vidjeti nigdje da piše, sad idem nazad, još uvijek sam na kraju ajta. Nećete nigdje vidjeti da su preveli pa su napisali Volajte kunu minan Ne nemojte biti mušrici. Ne, ne, samo ovo se sve skloni gor, u je lijepo, i onda ide od ono, Minela dina farakum, dinahum, kanoć ja. Nemojte, kaže, biti od onih koji su vjeru svoju razvili. Ele kako fino upakuju. A to obično govore oni koji su na poziciji. Kao oni su ti koji ne razbijaju vjeru. I sve što ne dođe pod njihovo, onda su oni, to su ti na koje se odnosi ovaj To je formula ovih plaćenih učenjaka. Formula oni koji je brane i formula oni koji žele da zavode ovaj nepisne narod po pitanju vjeri. Ako pitaju pitanju Dunjalka, pismeni su Daj njeni hiljadu eura, samo nek liči na pare, nek su jeni, nek su jeni, 500 nije bitno. Ona samo vidi, to liči na pare, a na, će ona banku da razvijeni. Ne skiraj se ništa. I to kad je gurne dole pod cipeli, pod jastuk. Znači, ona baku da je razmijeni i do, dok ne dođe u baku ti možeš govoriti. I onda da ono kaže, nano, to je 20 maraka, ne, ne, dijete, ne, ne, da ti, ne, ne. Otići ja u baku, oni meni moraju vidjeti koliko je ovo. Da uopće priznam je to 100 eura, 50 jel da, A kad je pitanje vjera, eh, onda se mora pamtiti od predaka što je bilo. Ne mora misliti sigurno ništa, samo kasnije. Kaže Allah te bareke od u početku ovog ajeta, a mi smo zadnji rekli, to koristi jedno svi. Kad god se pojavi nešto se im govara, nemojte se djeti stranke. Mi ćemo se dijeliti do sudnjeg dana. Nećemo se mi dijeliti, nego će nas djeti Kur'an. Allah te bareke od će nas djeti. I onaj ko zatupa činjenicu da se mi nećemo djeti, on je Dobro, mogu da kažem, on je, on ne zna uopće šta je ova vjera. Zato što Allah te bar koji tala kaže da će dijeti ljudi. Na one koji vjeruju i oni koji ne vjeruju. I na one koji govore istinu i na one koji lažu. Eli lamim, e hasiben nasu, e jutrehu, e jekulu amenna, wa hum la juhtanum. Vole ne ولقد فتنا الذين من قبلهم en الله الذين sadaku, bi Kaže Allah u tala u Zar misli ljudi? Šta mislite? Zar misli ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu da vjeruju? Mi smo u iskušenje dovodili one i prije vas. Da bi ko Allah ukazao na one među vama koji govori istinu i na one koji lažu. Sura Ankebut, prvi, drugi, treći, četiri ajat. Šta nam to Allah ovdje reći da je poslao knjigu i da će on lično pokazati ko to od nas laži ako govori Zato, pa gledajte, smrt jednog muđahida, kažu ubili ga, nećete. A joj džehennem zaradi. Onaj što je ubio umera, neće u džennet, u ide. Allah, završeno. Zato Omer kaže, hvala Allah da nisam umro dok je muslimana. Ubio me čafir. A muslimani se raduju što je ubijen musliman. A žao im što je papa umro. Mustafa, jel? MC. On piše i kaže, žao mi, žao, ja tugujem za smrću Jovana Pavla, pape četvrtog, petog, koji Ima i kamer. I izražava svoj duboku sučup. Žao mu što je krepo, baba. A ovamo što je muđaj preselio, ubili ga, a koji je grešio, mi sa njegovim greškom nemamo ništa. O tako, a je musliman. Ako je griješio, pa će lavu reći za... A je musliman. Šta ćemo sad? Gdje je sad ona prefinjenost i lijepa dobrota ona svom bratom muslimanom, što su puna njihova usta. MC, jel da? Oni samo vole mrtve muslimane. srebranica, Jel da? Samo neke što više nišana i kobanja. Što više nišana, to više jasina i hatmi. To više para. I vidiš kako sad se može mrziti musliman. A ovamo se, kad mu kažeš što to radiš, svetost muslimana je ne smiješ muslimana? Ti je musliman. <laughs> I normalno. Kako se to mjerilo? Da hoćeš da dovedeš spomenik u Sarajevu, da se napravi, da se napravi Međugorje ili drugi Vatikan u centru Bosne. Međugorje. Kako Međugorje? Međugorje će biti ako to se desi u ping pong igralište za E ti takvi koriste ovi ajde. Ne govorim ja o slučaju. Oni cijepaju tradiciju ovu. Cijepa, cijepa. I treba jednom pocijepa da ne ima. Allah obećuje. Čuli ste malo krivo ajde. Allah te barke tala obeću u ajetu da će pocijepat na dvije strane da će pokazati od nas ko govori istinu ko laži. I nikom Allah te bare je tala ovaj luksuz nije dozvolio. Da se luksuziramo ja i ti. Kažemo ti lažiš, ti govoriš istinu. Ovdje Allah kaže Vele ja men Allahu ne zmina sadaku. Da bi Allah kazao među vama one koji govori istinu. Ali pa zna svaki od nas. Sve što kažeš, Allah će te razvrti. Ne ja. Allah će te razvrati da li govoriš istinu da lažeš. Prvi dio ajeta, ovo o kome ovi govore, ide o, o kojem ovi, samo ovaj zadnji dio, ka, počinje ovako. فَيَقِمْ وَيْسَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا فِتْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَمَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلِ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Pročitao čitav ajer, ne samo za jedinu. Kaže uzvišeni, ti upravi, fe akim vočheke li dini hanifa, i upravi lice svoje vjeri, islamu. El hanifa znači svjesno sa znanjem da izbjegavaš širk. El Hanifa. Ti upravi svoje vjeri islamu, zatim dalje kaže uzvišeni, na njemu istrajaš. Drugi dio ajta, Prihvatite se Allahove čiste vjere. Zatim, prema kojoj je on ljude stvorio. Zatim, nema izmjene Allahove vjeri, Zatim, to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. Predano mu se obraćajte, kaže Allah te bar kvetala. i obavljajte nama. I kaže ne budite od onih koji mu druge ravni smatraju, od onih koji su vjeru svoju razvijeli i u stranke se podijeli, svaka stranka zadovoljna onim što ispovijedi. Jeste li vidjeli šta sve se nalazi ovdje u ajetu? I šta tek na kraju dolazi? Ono što oni stanju na početak i kao završenje. Jeste vidjeli šta na početku ajta do ide? Kada ti uveže kaledini Hanifa, ti upravi lice svoje prema vjeri bez širka, sa znanjem. To je prvo. Pa se nećemo razići. Zatim drugo. I na tome straje. Zatim kaže dalje uzvišeni La tebdile li hadke Allah. Nema izmjeni Allahove vjeri. Obratite pažnju šta govorim. Nema izmjene Allahovi ajeta, nema izmjena sunneta, nema dodavanja i uzimanja, tako? Nema. Zatim kaže dalje uzvišeni, prema toj vjeri ovoj koja se ne mijenja ljude, stvorio. Stvorio se za ovu vjeru. Poslao ti poslanika i dobio si knjigu. La tabdila li halki Allah. Nema izmjena Allahovi vjeri. Pa kad se ti promijeniš, to je zato što se promijenio vjeru si stvoren za ovaj din. Znači kaže dalje uzvišeni, Zalite dinu kaj pa to je prava vjera. Koja? Koja je to prava vjera? Zašto uzvišeni ovdje kaže, to je prava vjera. Vela kene srenatila ja lemun, ali većina ljudi ne zna. Nema pameti, nema mozga. Zašto uzvišeni kaže ovdje, to je prava vjera. Šta je to prava vjera? Zalike dinu valju. To je prava vjera. Koja? I upravi lice vjeri prema islamu. Sa znanjem bez Zatim dalje. Na tome istraj i prihvati se Allahove čiste vjeri. Prema kojoj je on ljude stvorio. Zatim dalje kaže, nema izvjenja Allahove vjere i onda to je prava vjera. Koja? Da je ne mijenjaš, da je naučiš, da ne čini širka Allahom te bareke od tala, da je se prihvatiš, da na nju istraviš. To je pravo vjera. Zalike dinu kajemu, volakine srenasi lajanovun. To je prava vjera, ali većina ljudi ne zna. Zatim dalje kaže učenik, muni bine vata kuh, muni bine i ilehi, znači predano mu se obraćajte. Gledajte u hida. Predani budite, kada molite Allah, to uradite iskreno. Predano i tražite ga. A možeš od Allah tražiti samo ono što je šta do? Dozvoljeno. Vidi sad ovo. Uzvišen kaže, mu ni vini Samo što je dozvoljeno može stražiti. E, ovdje ćemo malo stati. Allah te barek je tala, braćo moja, nas nije zadužio da nešto radimo i da nešto formiramo i da nešto činimo ako mi smo ne možemo šarijatsku državu, ne moramo ili raditi. Nismo obavezni ako ne možemo. Ne možemo nešto, nekakav projekat uraditi, pa nisi ni obavezan ako ne možeš, jel tako? Gledajte sad ovo. Allah te bareke u tala objavio nam Imamo Kur'an i sunnet. Sve imamo. I opet milost Allahova, pored svega što imamo, nije nas opteretio da ovim što je dozvoljeno, gradimo državu ako nismo u stanju. Nije nas opteretio. Nije nas obavezao, ako ne možeš, onim što je on naredio da radimo, što je dozvoljeno, nije nas opteretio. I dođu pametnjakovići, pa ti zamijene ovo i opteretili sebe. Kao to govore šerijat, pa uzmu sasvim druge programe da te onda optereti njima. Kako to? Kako to? Allah se nije optereti onim la yukellifu Allahu ti illa usaha što ne možeš i nemoj ako ne možeš a ovi hoće nazor da te opterete nečim o čemu Allah nije objavio ni jednog harfa primjećujete li ovdje igru i kako nemaš potrebe Nemaš potrebe za nečim što nisi u stanju različiti. A ovi, znači ne može šerijetom i vidimo da ne može, e, ne može šerijetom, e, može reći, sad ćeš da može nečim drugim. Pa onda kažu, ne možemo, šta ćemo, vidiš, moramo, ovo je jedini put, ovo je jedini ti, ovo je jedini način, šta to nama kažu? Zar šerijat nije jedini način? Jest. Čak i šerijat je, i šerijat je da nešto što ne možeš ne provedeš u djelu, to je šerijat. Ne možeš, znači šta? Opet je to Allah dozvolio. Ne možeš, pored cijelokupnog šerijata, ne možeš nešto provesti u djelo. Državno formirati ili ne znam, ili, ili. Ne možeš, i šerijat je da to ostaviš ako ne možeš. Pa gdje su onda alimi da ovo ljudima govori? Nemojte, nije vas ova sigurno teretio. Ko se onda krije iza ovih stvari? Ne, ne, uzmi ti ovo. Daj meni glas. Ja ću ti napad prosperiti. Još kaže, obavezati je. Jesi pametan. Vidi sad, kako ti se polako stavljaš na mjesto zakonodavca. Kako polako dozimaš visoke pozicije po novim znacima. Želiš da me ubijediš da to što lažeš da može da uspije, a mi me rasteretio u vremenima fitne iskušenja da nisam, ako nisam u stanju, pa mi objavio šerija čitam i kaže, ako ne možeš to ne mogu. Nisam te ni zadužio. Pa ko je milostiviji? Naš gospodar ili ovi po zemlji što hodaju. Što ti kažu, ako ne bude samo meni dao glas. Zaista je naš gospodar milostiv. Allah naš gospodar milostiv je. A oni su lažljivi kreteni. I za ovih riječi samo se kriju manipulanti vjerom. Neće da priznaju da oni uopšte ne znaju šta je Da ga znaju, znali bi ako ne može nešto, pa i ne može čuli da je Ibrahim ali selat wasalam on i Lut ali i Sara da oni budu sad, da oni nam otvore jedinicu al muđahidin. <laughs> Kako kad je samo traje? Pa uzviše i naredio džihad, ali sad iz milosti nemojte, ne, ne morate, još niste, nemate vi još. Zato, ovo kad se stvore uslove, ono što je vađe i ono što se stvori uslov za vađu postaviti šta? Vađu. To je nešto drugo. Ali sad govorimo o znači, nemogućnosti. I učiš mi kaže, to je prava vjera. I zaista je ovaj braćo islam, kad pogledaš, nema segmenta, nema segmenta u životu da vam ne, ne može riješiti. Što si se Islam došao da te alem nešaha i kasavara, da od prsta tva nismo šta, prosta ne učili. On došao da te rastereti i ne možeš nešto, i ne mogu. Eto. Ovo se ne odnosi jelo na fardove, nisam rekao na ono što mora, kako. Ali ne možeš nešto i nemoj. Više ovo teo neko rastereti. Ne ja, šerija. Ko će krenuo glavu kroz njih? Znaš potrebe, tamo se u kancelarama glupirati. Prvite od sebe majmuna, blesavog, mutanta. Sjedite u idi će klanja, uzmi Kur'an, liči. I smiji se ovim budalama što pravi same od svoje budale. Što više potreše riječi i govora u pozivanje šeitanu nego u te barke tala. Umjesto se ljudima, li ste. Prije stranke gluposti, bježiva. Ne samo stranke. U sve ono što se poziva, a nije ja znam još koji kaže, ako u islamsku zajednicu ne uđeš ti si umro mimo umeta Muhammed ali sada islam. Vidio ovo poziva. Black stena. Ako? ja sam glavnog imama pitao jednom sastanku podavno može pitanje, može da. Hvala lijepo. Da. Mogu vas upitati, molim, prosim lijepo, evo. Da i vi shvatate čovjekom muslimana ono koji ne plaća islamsku zajednicu. Tu je bio i uvaženi, jel da, onaj iz e, visoko pozicionirani malo niži ispod rejca, zaboravio sam mu ime, ali so, bili smo face to face. Spahić. Nije Spahić. Ili jeste, ali je bitno. Tu su oni, svi su oni Malo, onom vrh malo onda ima raga, ali nema. Možda jedino sobarca naša čisti, ona malo ima možda drugšija akido, a pa ono je sve isto. I kaže, ka, i on stao sad i gleda mene, pa kaže, u glavom, pa, pa jest. Stefan, vidi rekao, o, pa, Ti minuta mi treba da odgovorim, teška mesela. Ako nisi dao četiri svaraka, u pitanju je tvoj tevhid ima. A ova mu čovjek ne klanja, psuje Allaha, psuje Boga, sve plaća švednika, je musliman. klanja mu dženazu, ja šta? Ko je ovdje budala? Ko, koga, ko koga ovdje pravi budalom? Ja mu kažem, čovjek koji klanja, znači posti, daje zekat, on ne, ne plaća islaminu. Ja musliman, pa, čuj pa, vid Haridžije. <laughs> Jel da? Glavni imam Haridžije. Tekvi čovjeka što يطلقون ذلك إليه ولا تشيطات كذلك Ne يتم uvijek بالله Ja vam sve ovo govorim vezano za ovu temu stranke. Sve ovo stranke. Mi od ovog ne, možemo ne možeš ti pobjeći biti. Jer pazite, braćo, istina se mora prepoznati. Nema tu laži. Šta petljaš želam? Šta to treba da kažem? Jer to nešto tajna da se kaže za čeli čovjek koji vodi ovaj muslimanski narod u Bosnu da je namazan svih mogućih bojazni, to taj na nekakva, ja. Šta je nama? Šta je nama, braćo? Pa taj čovjek dobija, dobija diplome sa, sa najviših nevjerskih fakulteta, diplome za promičbu demokratije u državi. Šta je nam ovo? Ma njega ne zanima bolan din, ma nikoliko su suhi lište prošli godine upao negdje gore na vozuću. Nego ovaj narod, narod ne zna vjeru, da zna vjeru, prepoznali bi njega. Prepoznali bi ga, ne znaju vjeru. Meni je žao u naroda, vala mi ga žao. Molim Allah da i uputi, da vide. Ali će oni progledat ko što su progledali arapske države nakon 40-50 godina. Treba ponovo da dočeka se ovaj narod, da dođe Dražan Johajlović, Jelena složen? da se ponovo narod pripremi na tako nešto. Znate koga priprema? Čelištvo islamske zajednice. Oni ga pripremaju za ovo. Jer šest hudbi mu govori kako treba da se miluje s Petrom i sa Draganom i sa Zoranom i sa Milanom i sa Mirjanom. a Vehadiju treba to je novo napaljene, da ga nema i onda sedmu hudbu mu kaže pa eto naše komšije. Šta će reći? Kako ćeš i pojasniti mojoj mami? Recimo čestitanje Božića. Ha? Kako ćeš prestati moju mamu? Nani, ovo je ovdje u Lukavcu. Kako ćeš joj Kako? Ona kaže, pa vidiš li da i on? Pa dobro, naravno, ako on izađe iz ne moraš ti. Kako ćeš pojasniti? Služimo ti tolerancija. To u stvari znači bratstvo jedinstvo, druže, ti to mi ti se To je ta parola. To je to. Još kaže da se poga puta ne skrenimo. Bože dragi, šta smo mi govorili? Gospodaru, Arša veličanstveno. I kaže Mustafa opet, kaže, meni je žao komunizam. Ali, pa, jer kad je puno manje radio, on je bio vezir. Znate za to? Špiju bio. Imao je kodno ime vezir u Hrvatskoj. Vezo, puno volio vezan. To su ti što ih pozivaju, što kažu na kraju ajeta ovdje, svaka stranka zadovoljna nešto ispovijena Pa kažu to su oni. Vidit ćemo, pokazat će Allah koji su to. Vi ste godinama ovdje uživali, stotinama godina. 40. godina po Sarajevu se nije moglo proći, a da ni kava nema. Znaju oni dobro da je to bilo. Svjedoče ljudi i moja nana hula i moji djedovi koji su imali šalvarane visoke gore. Šire nego što mi sad nosimo. Šire deset puta da bi kupio one šalvare jedne da se sašiju moraš pol godine rad. sve tara široke. <laughs> Jel da? Pa su bili ovdje pojasevi široki. Zašto? Pa da mora stati čibuk i sablja. Ona se proturla ovako lijepo. S druge strane bila bi kubura. Jel da? ja kad se radi. imaju knjige koje ovi gaje tradiciju, a nikako ovu tradiciju zakačeni. Kada je ovo bilo prije šest miliona godina. Zašto ne govori o ovoj tradiciji? A oni gaje tradiciju bošnjaka, tako vraćaju. Jel tako ili nije? Zašto o ovoj tradiciji ne govori? Koja je između 30. godina i 60. Zašto? Zato što se ova tradicija nekako s nama brzo poklapa. No da Modalisti. Pa je ta tradicija bila, u Sarajevu imate gore jedan, jedan tunel, vlasti su samo tu mogli ući, kroz taj tunel u Sarajevu. Znači, to je bio za njih ulaz. Ulaz za vlahe. Jo, I prođe i vlah. Ako će na konju ići, silazi iz konja kad tu ide. Ima kapija, ima. Neće teći ovo spomenuti. Ponos muslimana neće spomenuti. Pa kaže, ako bi muslimanka naišla, Allah mora deset koraka u nazad i u levu. Ješi. Ako bi vidio da bi muslimanka nikad bili ide, on se mora nakašljati <coughs> posebnim kašem da ona zna da ide vlah da bi se mogla spremiti da slučajno ne bilo ono šta vidim. Ja, ja, ruđe moj. Vidi tradicije bošnjaka na ovim prostorima. Pa kad je Tito vidio, je Strugarska, da ove bošnjake treba srediti, oni bježali po Turskoj, po Makedoniji. Znaš, udarilo, bježi, u ovoj tradiciji reći ne priča. Šta mislite ko je mogao ostati u Bosni? Ha? Ja, ja, si vidio sad kako nadolazimo. Ostali su oni koji su Uvijek se mogli uklopiti koji god da bi sistem došao. Kad bi Marsovci došli, ja bi reći sam vidio ko Marsovca. <laughs> on bi bio teletabis prvi, sigurno. Ja sam uvježen. Prvi bi se prikazio po ono, znaš, uvijek se Tiru, tiru, ne napice. To je tako. toku? pričajte o tradiciji bošnjaka između tih godina. Šta je sa tom tradicijom? Šta je sa mladim muslimanima, ali ono vrijeme, koji ste vi izdjavali i ubijali? Šta je sa njima? Ajmo pitat Munira Davran Kapetanovića Rajmehula. Tvorite knjigu Mladi će mjesec opet listati. Da vidite šta su radili. Tovariš Tito i hođe. Da vidite šta su radili. Oni što su Tadinska krajina i na koji način je namješteno. Pa se dan danas, a više gotovo na I Ti iđi da vidiš u Tadinu. Kako smo bili pa dijelili letke. Neće niko letka kad bi ga ubili. A znalo se, kaže, nikad krmača nije prodana u sazinu. A uh, Elisa Kriještorak, čini mi se, jedna Hrvatica, pisala jedno fenomenalno djelo, koje sam, čitao sam ga malo od sazini kraj tome kako je palo. Tako je Tito namjestio ljude, normalno preko hođa, preko koga će drugog. Ovo ne kažem da su sve hođe isti. Wallahi, ne mislim tako. Ne mislim tako. Ne mislim tako Allahom. Znam da ima hođa koji ne voli terća 100%. Ja ga ne volim sigurno. Ali eto, ne mogu i opravdati neku stanu pa ne govore. da to i služi. Preće da se brani din i vjera nego autoritet nekakvog bandita kome je stao do vjere isto ko dolanskog snijega. I, ka, gledajte sad, Znači na kraju ajeta tek dolazi kad? Nakon, sad ćemo ići jedno po jedno. ti upravili ite svoje kao pravi vjernik. Znači čitamo prevod cijelog ajeta. Vjeri islamu, dva. I na tome istrajaši. Tri, zatim, primatite se Allahove čiste vjeri. Četiri, zatim, prema koje on ljude stvorio. Pet, nema izmjene Allahove vjeri. Šest, to je prava vjera. Sedam, ali većina ljudi ne zna. Osam, predavno mu se obraćajte. Devet, bojite se Allaha i obavljajte namaz i klanjajte. Deset, i ne budite do koji mu čine širk. Jedanest, od oni koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili i svaka stranka zadovoljna s onim što Svi oni koji su izašli iz prvog dijela ovog ajeta, oni spadaju Allahi među one koji su stranka koja je zadovoljna onim što ispovijeda. A ne samo da vam pročitam zadnji dio, ajde kaže mi smo ti. Ne, ne, ne. Kad bi ovdje bio ne znam ko pitanje ja, nije bitno ko. Na njega se odnosi. E sad ide oni i ne budite onih koji su šta? Koji su, kaže, nisu upravili svoje lice prema vjeri islamu, ja tako? Pa ne istrajavaju, pa nisu se prihvatili na lavu čiste vjere, pa nisu uravuzeli ono prema kojoj su stvoreni da rade, pa nisu, pa su promijenili Allahovu vjeru, pa su iskrivili Allahovu vjeru, da pokušavaju, pa ne znaju, pa se ne predaju Allahu iskreno, ne, boje ga se i ne klanjaju. I onda sasvim je razumio da će počiniti šta i širke. I ko je onda od onih koji cijeli svoju razliju praktično podijelio? Ali ne možete pročitati jedan dio ajeta, drugi dio ajeta. To je židovski princip traženja znanja. Ne može. Da neko misli Allah te bar tala kaže in hadi umetukum, in hadihi umetukum ummeh wahidatan wa ana rabbukum Kaže uzvišeni, ova vaša vjera jedina je prava vjera. Ova vaša vjera jedina prava vjera. Kaže, ja sam vaš gospodar. Kaže, samo zato meni činite bade. Allahu akfer. Allahu akfer. Ova vaša vjera, kaže Allah, jedina je prava Koja vaša? Kako vi to oblikujete, jel? Smije ko to reći? Čuje niko reći da ono što sam ja smislio da je to naša vjera, dio naše vjere, može biti u tradiciji. Jer tradicija može biti svašta. Tradicija je svaki godin vašar u To može biti tradicija. Ali vjera je samo jedna. kad kaže, ova vaša vjera je jedina prava vjera, ja sam vaš gospodar. Šta nama Allah ovdje govori? Ja sam je objavio, ja sam je naredio, ja sam vam zabranio što sam zabranio i naredio što sam naredio da radite. Ja sam vaš gospodar. Nemojte tražiti sebi druge mimo mene, da vam naređuju i zabranjuju. I činite i bade, samo meni. Nemojte reći da sam ja vaš gospodar, a i bade činite nekome drugom. Kako to može? Kako to može reći čovjek? Allah je moj gospodar, a čini i baladet nekom drugom. Može, može. I te kako može. Ovakvih ima najviše. Kažu, naš gospodar je Allah, a odu kod Ajvaz dede i mole Ajvaz dedu da im on ili to radi, odnosi kakvu štetu ili korist koja je samo u vlasti Allaha te barake od Jer vidiš kako može. A kažu da im je Allah gospodar. Zar nije Iblis? Allah ga prokleo. Šta je rekao Iblis? Kaže, gospodar moj, ti, pa Iblis, ponekima mi treba biti as slima Kaže, gospodar moj, vidiš da kaže da vjeri. <laughs> Daj mi, kaže, roka na sunje dana, vidjet ćeš da ću izdavest sve osim tvojih malobrojnih i osim tvojih mohlesin iskre. Pa Iblis kaže da ne može prići s krivim srcem. Veoma teško. Još sada ne vidi, kidanje. A kaže, vjeruje li Iblis Allah? Vjeruje li ne vjeruje? I to u robobijetu vjeruje ubjeđeniji od nas Trilijon, trilijona puta. Priču sa Allahom, vidio ga, braćo, Iblis, razgovarao sa svojim gospodarom, našim gospodarom, a ne vjeruje i kaže da vjeri u njega. U kojem je to on tauhidu izašao iz vjeri? A vi sa njegovim ibadetom. Ispoljavanje ibadeta samo Allahu. a pa je ono što Allah naredi samo a ti poslušaš to ispoljavanje ibadeta kome samo? Samo njemu. Jednostavno. Pa samo radiš ono što će Allah narediti, I tu je tevhid. Jednostavno da ne može biti jednostavnije. To je taj ibadet. Samo ispoljavaš ibadet Allahu. Kako? Pa samo što radiš što naredio. Što se ti postavili sad? Ovo ti glavo I Nisam rekao tebe. Hoće u smislu, kaže ja sam vaš gospodar. Vi ste jedan umet, a ja sam vaš gospodar. Ja naređujem. Pa kaže, zato samo meni ibadet činite. Nikom drugom. Samo meni. Ja sam ti to naredio, kaže uzvišenik, i to uradi. I tvoja pokornost u tome što te naredio je ispoljavanje ibadeta samo njemu. I dolazi čovjek i kaže, nemoj to. Ne, nemoj to. Ljudi kažu, skloni sav proč. i ibadet koji je objavljen, čitamo njega skloni. Hej, i ibadet koji je objavljen, kompletan kodan skloni, pa ćemo mi do ibadeta doći adeta. Ha? Čudna opcija. Do ibadeta ćeš doći. Do ibadeta možeš doći samo ibadetom. Tako? Obratite mi sad šta govorim. Slušajte me dobro. Do ibadeta se, do Allaha se dolazi samo ibadetom. A ibadet je sve ono što je Allah što je zadovoljno s tim naredio zabranio. Sve što radiš je ibadet. E, i dolazi ti čovjek i skloniš kompletan ibadet i kaže da jest ovo kufr, jest haram, ali dolazimo do ibadeta. Kako to kad se do ibadeta dolazi samo i ibadetom? Jer to što ti radiš ibadet nije, onda Allah time nije zadovoljan. Ako kažeš da jest, ti si ne ti si budala. Ako kažeš da jesi bade to što si smislio, onda si nevijenik. malo u nemi. Ne smiješ se da je bade. Ovo, ne, ovo će malo ko reći. Osim luđak, stvarno. Ako nije bade kako ćemo da doći do šerijata? <laughs> kako? A nije bade Kako? Ako kažeš da je moguće, onda ti tvrdiš da naš gospodar je nas opet oprednio. Pa ti nas opet podijeli u stranku. I ti nas optereti toliko da više ne znamo sa šta ćemo kućama. A bi je došao da nas olakša, da nam zaštiti vjeru, život, pamet, razum, čas i metak. Šta je došlo da zaštiti ovo što sam ja Ovo je iđba, umeta, ovo nema spore u fiku, ovo će to piku naći, zaštita šerija. Zbog čega je šerija došla? Vjera, život, pamet, tako razum, čast, porijeklo. On šerija. I ti hoćeš da dođeš do života lagodnog sa nečim što nije, šta? Šerija. Kako ćeš to izvesti? Baš me interesuje ta računica. Kako? A šerija došlo da nam ovo obezbidi? Nije, braće. Oni traže lakši način da se dođe do šerijeta. Lakši puteve. Eurima. Avionima. Znaš, dnevnim boravcima, hotelima, putovanjima, turizmom, dodvoravanjem nevjernicima, čestitanjem njihovih praznika i obilježja, hvalenjem njihovih programa, ulagivanje njihovim sistemima, hvaljenje njihovih vođa i hođa i popova i dromedara koga hoćeš. E, da im je tim načinom da, da oni njih natalno blefaju, blefaju, kaže, e, e, ja sam vas blefali. Poslije sam vam gotovo. Šta je te sad? Kaže, uzeti uze Obama onaj čevap i pojedi. <laughs> Zato oni dobiju čelap. Zato i Nobelovu nagradu Znam <laughs> Znači, ide Omer radijala on i oko vrata okačena piše E.G. Ebu Džehl diploma ovoga. Da, Ebu Džehl. <laughs> Allah pozdrav će, Vidio ovo. Vidio sam sjavno gospodaru Arša veličanstvenom. Allahu Ekber. Allah se bavite ala. Hoće da zavoli svog roba. Bez obzira šta da je njegov rob radio. Krao, pio, otimo, klao, varo. Allah ti nudi milo da ti oprosti sve Hoće da te uputi, ti nećeš. Kako si ti drdak i bezobrazan druge strane, Allah te uputi i dadne ti vjeru, dadne ti ponos i ti uzmiješ taj ponos i gaziš Voliš onog koga Allah udalio od sve milosti. Mijenjaš Allahove ajete. Ne buduješ kad ti dođe propis neštimati. Mrdiš Allahove robove. Za muslimana koji je 30 godina, 20 godina u džihadu. I ubijen, kažeš, alhamdulillah. Jesi ti normalan? Braćo moja, Nemojte da vam se desi, znam dobro što vam govorim, najgori musliman, ako ima osnovu kod sebe, šehadet namaz, tako ne širka, krao, pio, drogirao se, klao, ubio, ne znam šta da je radio. Ako je ostao musliman, on je za tebe brat musliman. To zapamti dobro. I ako kažeš za takvog, nakon što je ubijen nešto strane alhamdulillah, ja ti više nikad u životu neću salam gdje se te ne Dok se javno ne pokaješ. Šta je tebi bolan? Da li musliman sa velikim grijehom ulazi u dženet, braću? Jel ulazi? Mala, ulazi, ako mala oprosti. Govorimo onima velikim grijezima koji će oprosti, koji nema šitka. Nakon što izgore jedni, nekima će prije, možda nije bitno. Znači, govorimo općento. općento. Znači, Allah će ga uvesti u džene. A ti kažeš, zato što ga je ubio Obama, alhamdulillah. Govorim o najgorim, po nam znacima, najgorim. Može biti najgori musliman. Evo ovako, musliman najslabije imani. A tako? Sa osnovom, kod sebe nema širka, ima vađib. O najslabije muslimane. A šta ti je bolo? Jer vi vidite onda gdje je poremećaj? Ko se podijelio u ljudi? Ko to se dijeli? Ko to ispoljava pravu vjeru? Ovo, ovim ne govorimo da kažemo da vi gledate sad u nas. A to si ti, ne, ne, tako oni rade gore. Možda ja vas gledam Jel ne? Ti nikad ne znaš. Kažeš. Allah upućuje, upućujemo mi. I mi ovdje govorimo, ovo govorimo iz razloga toga da se vjera čuva. Ne daje, ne znam ko da ovdje sjedi. <laughs> ne daje ovu vjeru. Valja umri sa njom. I za istinu, kad ljudi ne budu mogli više prepoznavati istinu od neistine, laž od istine, znajte dobro da su udaljeni od Allahove milosti. Znajte dobro da su udaljeni od Allahove milosti. Zašto? Pa nije Allahova milost na tobom da ti kradeš, Zar je Allahova milost na tobom ti kamatu dižeš? Hoćeš u parlament. Hoćeš da budeš novotar. Je to Allahova milost? Je li nije? Je li Allahova milost da čovjek bude novotar? Neće niko se veli rekao, nisam ja novotar. Koji se zna s jednim vođom. On je zaučio fakultet u Medijini, islamske nauka, i sa njim razgovara. Na način kako sa njim trebalo razgovarati. Malo ono, Vojnički sam ga zauzio, jer je bezobrazan. da on dobro zna, je bio među nama. Ja mu kažem, isi ti na otar? E kaže, ti kažem. <laughs> I kaj nisi pa ti misli da ja nisam tebe prepoznao, budale, te ne pitam zato, nego da, ti, da vidim koja je od ova tri razbio ovog kipa. <laughs> je da ti kažem, ma nemoj. E, je jedan. Nisam te mogo prepoznaći. Svatate? Da nas Allah sačuva toga. Allah voli da njih uputi. Ovo je stvarna činjenica ovoga. me se mora znači govoriti. Ovi ljudi srža kide ubijaju. Nosioci, dave, vjeruje na novi prostorima, ubijaju vjeru u samom temelju njezinom. Svjesno je ubijaju, ovo možemo govorim. Svjesno je ubijaju. Pravnici i doktori se dižu za Usamu Bin Gledao sam svojim očima. Mnogi političari, sam se svijedio, dosta naroda, Znači, dižu se i kažu, vi ste teroristi. Pazite, braćo moja, greske pojedinaca, ne se onda mojte predavamo. Napal bomba. U Japanu je greška koju treba samo da se izvine, tako? Jel tako? Jer kao izvinite, kos, naravno. Mi se vama, kaže, izvinjavamo za to. Ha? A kad muslimani nešto urade, to ostaje akt vječnog karaktera, teroristički akt. Ubili ste stotinu ljudi. A pa vi ste ubili vi ste za par sekundi ubili, i sa zemljom čitav grad. Milijone ljudi ste ubili. Ne samo napal bombu. Vi danas dani bacate napal bombe. Kada građa, građate Afganistan, sami ne priznaju, pa dođe do greške. Koje greške majmoni jedni? Hajde pogrešite pa okrenite svoje rakete u svoje nebodere. Okrenite rakete u svoje New Jersey. Ha? Okreni tamo ulice. I tam jedno. Izvinite, molim vas, američki narode. Koga blefiraš? Ti moraš Mustafa Tjerića blefirati, mene ne moraš. Daj meni da ja nam više pušio, pa ja nisam Daj meni okreni raketu, pa šik, dume. Sam par minuta, ne treba nam usmanima puno. Skontat ću ja odmah, daljina, brzina puta, vjetar, širina jednako bilet. Ja. Pa ću ja, izvini molim te, izvini molim te, jeo sam čip i čip, pa spada mi čip i ode na ono, baš na ono dugme, kad je vama kri, bilo krivo. Ali ću reći, ne, nije problem, ide u redu, redu. <laughs> Ne, veze, što si tu, hajde ba. Razumijemo mi tebe, čip i čip se bio podnijek malo, pa bilo u njemu papske. Ovako radi. Svoje upakuju i oblikuju, ti bi rekao, Kakvi? A ubili ljudi u čitavom svijetu, što nije niko ubio. Amerikanci, je tako? Samo u Pakistanu. I dan danas ubijaju. Gaddafija gađaju, pa, pa, nije, pa nije valjda, kaže, sto hiljada letova, pa nije valjda Gaddafijeva rezidencija duga 800 km, široka 600. Pa što stati jednom, šta gađate više? Mi pa nisu bili ratnici. Gada, kaže, ponovo su raketirali Gaddafi u rezidenciju. Ma pa šta se raketirao? Armaturu, mrežu, nema še ništa. Mreža 200, 600, 18, 12. Šta znaš više? Svaku noć je... I onda ste vidjeli. ubili civila toliko, ubili civila toliko. Slučajno, Kolateralno. Kolateralno. Kako moguće da vaše tako fenomenalni opsega i osobina rakete uvijek promaši u 100 metara, pa eto, obdani se pogodi, Uvijek nekako nisu civili promašite. I ne, braćo, ja hoću da kažem o ljudima koji njima vjeruju. O tako, o, zato ovo govorim. Ja ne govorim ovo što je, nego govorim o ljudima koji njima ovo sve vjeruju. Kada Amerikanac kaže, kući sam ti digao uzrak slučajno, Izvinu nisam htio u redu. Vidio si kako je američki general. On se izvinjava narodu. Daj ga meni da mu se ja izvinim. <laughs> Daj ga meni. Daj mu raketu, ja ću gov na njega krenuti. Pokriči na mjesto. Moram baš go. Pa nek se meni izvinjava jedno 15 minuta, pa ćeš vidjeti. Da se ja njemu izvinjem u ime onih muslimana, što se ne mogu njemu izvinjiti. Izvadimo oko, i čupam obrvu, Uzmem bombu pa me gurnem u usta, malo pukne, izvini, molim te, ja mislim ona odšla tamo, eto ovdje ti u usta. Jel? Gledajte, pa pogledajte što radi. Smiju nam se u facu. Šprdaju se sa islamom i muslimanima na svakom koraku. Za ubijstvo jednog muslimana se smiju, slabi. I muslimani na to pričaju, jeste vi normalni? Fatu Orlović. Za Fatu Orlović treba reći, treba džihad vidjeti. Za jednu ženu čini džihad Što je? A ne, mora za ljudska traži, borce za ljudska prava. One iste borce koji kažu, zvinite, molim vas, spade bomba na vašu kuću. Pa ti kod njih tražiš pravo. Sve ista firma. Betovski <laughs> imamo posao. Eto s kim mi strankama deveramo i petljamo. I svi su zadovoljni onim što ispovijede, jel da? Ko? Evo nas. A samo muzu ovaj narod. Lažu, tlače ga, Allaha mi otimaju mu iz usta. Aj nemoj platiti od onih koji su sam krizi, koji plaćaju. Aj nemoj platiti šta će ti raditi. I god Svake godine evo u nas, u nas u narodu rekli, osad plate 100 maraka i ište više, znači član obednije, do prve dženaze. Kad umreš, hiljadu maraka kažeš će umru. <laughs> hiljadu maraka kažeš što si umro, Nisi smio umret, a nisi plaćao šlarinu. Kako si smio umret? E sad ćeš a od sunneta je kad ti neko preseli da ti sjediš i u žalosti par dana se donosi hrana i jelo, pića, da ti sjediš, da ti se pomogne i da ga pusti ga nek, se isplaće, nek dovi Allah za svog mrtvog. Malo i izađi, idi. To su neta. Nema Samo kazna. Strpaj ga, kaže što prije. Jeste. Evo kakvim se ljudima radi vode ljude u džehennem, a smiju se. Kaže, poslanik se doće vrijeme će ljudi biti na vratima džehennema i pozivat će u njega. Onaj ko hoće da prepozna da se spašava bujrum, ko neće ne mora. Idi dadimo koš milijun eura sve jedan je. Savršenom svijednom. mi im sve, samo ne to uzimaju. Šta ću ti ja? Ja ulažem sam gdje sigurno, nisam budala. U Heiser banku ne dam. Ne da mi jednu. Ja dajem kod Allah. da mi Marku 700 odmah. Hiljad, milijun, samo Allah zna koliko. Marku ovdje. Ko je, a ko je ostao na zemlji? Da nije bio kupan, nije niko. Nego oni ljude pripreme za ovu stvar. Da se ljudi prepadnu. Koliko nas ne plaća. Evo, brat preselio. Je lošo u zemlji? Jesi. Ošao džaba. Vidi kako može. Moj gledo sad Hm? Ima je mjesto za da plaća. Znam ja, dobro se rekao. Na carni su ovi iz Rijaceta i oni su slosti ovaj vijeće za promičbu implementacije carinskih propusnica za mrtve. To je. Kako, koliko platiš, toliko ćeš duboko otići. Što manje platiš, kličit ćeš ostati. To je tako, vraći. To je tako samo mali dio mora onoga šta ovi ljudi radi. Kažem vam ponovo, najslabiji musliman, najslabiji musliman ima da mu odiš na dženazu. On je zapirio musliman. I nemoj da se hvališ kako je Karadžić ubio nekakvog muslimana gor negdje. Na ozrani da tebi drago, alhamdulillah, jel? Ja. Ha? Jel ne kako ovo zapara, dobro? Šta je to šis, samo ne vidite. Evo recimo da je veliki griješ, Ajmo tako. Šta ti je? Bolan, bolan. Nepravedno ubijstvo je nepravedno ubijstvo, je ono suđeno. Pa god ubiješ, jedno ne smiješ. A pa te to ne izvodi iz vjeri. Pa vidiš kako oni, što obtužuju oni ko da izvodi ljudi iz vjeri, gledaj šta oni rade. Viš kako oni izvede ljudi iz vjeri. I to ljude koji su na najvišem stupnju kod nas, što vidimo dali svoj život čitav za džihad, dali sami metak, sve što ima pare i borili izveli ljude generaciju, porazili Sovjetski savez, dočekali pad arapskih taguta i propaste Amerike i alaga ga uzu se. I evo vidite kako Amerika pliva isto koji Japan. Gledam neki dan, Japanac onaj kaže, na onoj obali stoji gdje je bio tsunami, mrzim, kaže, u more. Volio sam ga, sad ga, kaže, mrzim. Imali smo šest metara visok zid, mislim kao da ga nije ni bilo. Ja gledam u njega i <laughs> dole, na, znaš ti ko je naš gospodar? Šta će šest metara? <laughs> si normalno. A za kao sad hoće da ponovno radim. No pa nekaj, neki mi je sasreća. Je. O, samo nek dižu, nek dižu koji će njima pomoći islamska zajednica, znači, on će Sergej napraviti. Bila je. Znači, ja ne znam. bilo je. Dvije su bile, znam ja su bile. Za mušike u Japanu. Za mušike u Japanu. Nema ovdje bosanski narod, nema potrebe za, za, za kinom ljeba, nema. U Sarajevu, Merhamet, ovdje javne kuhine svaki dan se punije, nemaju oni potrebe za tim. Evo, šta imaš sila s tim narodu, ako umreš, hiljadu moraka kazni. Od čega je umro? Od bubrega. Neke. 2000 mu stavio. Bio je rogu, zato mu opet bubreg. Jesi bio rogu. dobro se. Vidiš, nemaš za koga, nego moraš, kad gospodar bijele kuće traži, i ti moraš da. Evo dajem ja, nek vidi onda ja dajem. Ne treba ovdje nikom od bosanaca i bošnjaka, muslimana, ne treba nikom ništa. A napravi samo jednu pet Sergija, pet Sergija, zdravih Sergija, da dođu ljudi koji će te Sergije usmjeriti. Pet Sergija koliko ima džamija. Allahom se kunem svaki mjesec ćemo jednu firmu otvoriti. Ne moramo veliku, ali ćemo je otvoriti. Pet Sergija, Svaki mjesec ćemo po jednu firmu otvoriti. I musliman pametan jesi magista dolazi vam. Šta je u parlamentu džaba? ajma! vam. Gluposti već kvaja. Ti, jesi u ekonomiji jesam. Evo ti. Sto dunoma zemlje, evo kup ćemo traktore, evo ti 20 radnika, evo vrstani borci, vi prvo. Vi ste bit čuvari, vi niste više ništa, ne morate raditi, naćemo mlađe. Jesi vidio? Sad ćemo zaposliti taj rate, proizvodite. Sad ću praviti sto dunoma pšenci si. Jesi jednostavno? Nemoj dajti Japan. neko on more obožavati još mušika i A osam godina Japan je bio nesebična pomoć i, logistika Amerikancima u Afganistanu. Osam godina. E zato vi sad. te vodiš tsunamija. Toliko, braćo moja, od mene. Molim Allah te glasi sada da nam ovo primi. Allah molim da mi oprosti ono što sam pogrešio te od mene, što sam pogodio te odmah gospodara. A pa stavite u sebi vas, nastavite ovako kako ste započeli. vidit ćemo se te Allah još i onda, ako boda. Ovaj, i nemojte, uopšte ne razmišljajte s kim ćete vi u tu nego kako. Nemojte razmišljati s kim da uđeš. To, pa ti kad bi stao u safu mogu dva čovjeka stojati jedan do drugog, jedan monafik, jedan nije. Jedan ide u džehennem, jedan ne ide. Znači ti se bori kako da uđeš u džehennem. Ove stvari što smo govorili, malo zakar što smo, to se mora govoriti. To se neće više uvjeti. I to ako nije istina, to treba treći, Nije to tako. Ovi ćemo jel. Nazvat ćemo njega lično, njemu je sve jedno. Ajde. Mi smo to doživljavali. Jesu smo ovdje. Kakav sav ladan? Kakav sav ladan? Šta su Jusuf uradili? Tako? Mladi muslimani, ja ne govorim tu. I zaista, zaista, umetu najviše pravi problem prodane duše. Ljudi koji se prodaju, odu gore u Fahdovu i dignu platu, 200-300 maraka. Nije dao samo prevođeni knjiga i sjedi za kompjuterom i priča. Nije. Hajde malo izađi na cestu. U ova džema tu onaj, pa vićeš malo. Kad dođeš u Republiku Srpsku, kad te zaustavi pilića na palama, nije lijepo, ni malo. Ono malo ti ko zaprijeti, pa ovako, hajde malo. Jeste, jes, jes. i da mi je dođe uma kvrš i ako sjeti idem do lalaha. قد بلاد دمع عيوني متى في جفن الرجاء انقذوني www.paltal.com يا رفاق قد بلاد دمع عيوني متى في جتني الرجاء أنقذوني أنقذوني أين أنتم